n'akamo k'umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye mu birori byo guhimbaza imyaka mirongo itanu n'icyenda irangiye uburundi bwikukiye harejo ku munsi wa kane abanyagihugu baba mu ntara ya kirundo bahamagarirwa kwakirana ugweze abahunguka buramatari w'iyo ntara akabona ko ibyo byofasha mu gutsimbataza intahe y'ukwikukira nayo imbonesha kure y'isanganiro yaratanguye gushikiriza ibiganiro byayo kuri uyu wa kane Silver Ntakarutimana umuyobozi wa radio televiziyo isanganiro yemerera abanywanyi agiye kugerageza kuja kuyindi mihora hambavu ya Star Times iboneka ko ku kwijana mirongo itatu na kabiri ni kugira ibyo byorohereze abakurikira ibiganiro byayo ido n'ido ni mukanya kanya ano makuru ahagarariwe na Eric Wimana mu buhinga bw'ivyuma mwijumva Omer Nduwayo twese tuti sangwe ikaze isanganiro inama turasubiriye kubaramutsa sangwa ikaze murano makuru abarundi baraye bahimbaje kuri uyu wa kane itariki ya mbere mu kakari ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe imyaka mirongo itanu n'icyenda irangiye uburundi buronsi ntayo yo kwikukira ibirori hano ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura byatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho byari byitabwe n'abandi bategetsi bavuye mu bindi bihugu mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yahamagariye abarundi kugendera ku ntambwe nshasha ijanye no gusonera iby'igihugu abarundi gusoneranira no hamwe no gusonera amategeko y'igihugu tumukurikire turisomere turibungabunge kuko imana yararitugabiye kandi nta murundi n'umwe afite uburenganzira bwo kurikunda mwundi kuko nigi wacu twebwe abarundi dusonere rero agataka k'uburundi icya kabiri dusonera Mu igihugu dusonera dusonera umuntu w'i Burundi umuntu w'i Burundi tumusonere kuko ni umurundi ni mwene wacu twose rimwe dusangira amaraso ntibyumvikana ingene ushobora gutoteza mwene wanyu yashikirije mu ijambo giwe ko u Rwanda rwiyemeje gufashanya n'u Burundi mu gukomeza imibano hamwe n'ibindi bikorwa by'iterambere ivyo birori bikaba byasozerewe n'itangwa ry'ubushimwe n'umukuru w'igihugu ku bantu barenga cumi bakoze neza kurusha abandi by'umwihariko mu gutsimbataza intahe yo kwikukira buramatari w'intara ya kirundo asaba abanyagihugu kwakirana urweze abariko barahunguka hari ibyabo byanyazwe babimenyesha abajejwe intwaro maze bafashanye gutorera inyishu ibibazo bafise aranagabisha abantu bamaze iminsi bandika ku mbuga bumenyi inkuru z'ibihuha kandi zigumura ko bagiye kuzohora bakurikiranwa bahanwe hisunzwe amategeko mu kirundo tuhakura Abraham Safari mu ijambo ry'iwe buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana amaze gushikiriza ijambo ryare yishikirijwe abarundi bose n'umukuru w'igihugu yasavye abanyakirundo gushigikira intahe yo kwikukira mu kwakirana ugweze bene wabo bariko barahunguka bavuye mu bihugu bitandukanye yasavye abanyakirundo kandi kuguma bafatanye mu nda birinde ibihuha akaba yanagabishije abo bose bandika inkuru zigumura ku mbuga ngurukanabumenyi ko bazosaba inyamiramabi zikabakurikirana yahamagariye kandi abanyakirundo ngo bitegurire kurima mu myonga maze bagwize umwimbu na cyane cyane ko hariko harubakwa n'ikigega c'amazi kizovomera imirima mu makomine ya Busoni na Bugabira amakomine akunze gukarirwa cyane n'uruzuba ariko kandi yagabishije abo bose bihaye kurandagura ibiti byatewe ku nkengera z'ibiyaga muri za metero mirongo itanu ko bagiye kubavira hasi bahanwe hisunzwe amategeko ibirori byo guhimbaza intahe yo kwikukira bikaba byari byaryohejwe n'urwaruka rw'abanyeshure baba amajana atatu rwo makomine atandukanye yo mu ntara ya Kirundo mu gutamba bari ku mudiho umwe mu Kirundo Abraham Safari ku bw'iradiyo isanganiro Kusaha cumi na zibiri n'iminota mirongo itatu n'indwi muri studio za radio isanganiro tuje mu gisata cyo kumenyesha makuru imbonesha kure y'isanganiro yaratanguye gushikiriza ibiganiro byayo kuri uyu wa kane umuyobozi wa radio televiziyo isanganiro uh, Silver Ntakarutimana amenyesha ko hambavu ya Star Times televiziyo arongo igiye no kuja kuyindi mihora kugira yorohereza abayikurikirana tumukurikire ari kuri mikro ya Evariste Nzikobanya uno munsi ibiganiro twatanguye twatanguye ku munsi uhambaye cyane mu gihugu no munsi twibuka intaye yo kwikugira igihugu caronse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 962 bihuriranye rero nuko twatanguye ibiganiro natwe eh, imbonesha kuri isanganira giye gusanga abanyagihugu ku kivi mu gihugu hagati uno munsi bega imbonesha kuri isanganiro ishikiriza ibiganiro gushika he ni igihugu cyose eh, mwo tanga umuco ubu ntiturashika mu gihugu cyose mugabo twahereye mu ntara kamayimbo eh, mu minsi iza eh, nibaza yuko bizokunda eh, twaramaze kuyivugana n'abaduhaye imirongo yuko tuzoja kuri bya byuma bita satelite bizotuma rero umuntu wese afise decoder ya Star Times twari turi nayo yiyumvira nuko tworondera n'umurongo kuri Canal Plus Eh, n'irindi shyirahamwe naryo nyine ritanga umurongo ku bijyanye n'ibi bya televiziyo eh, ariko nibaza ko ari ikibazo zo kwiga neza kuko bisaba uburyo kandi bigasaba no kumvikana n'abasanzwe batwara bene ayo mashyirahamwe kugira ngo turabaho duhuriza hanyuma eh, abenegihugu ko n'ungaha mu gisagara cya bujumbura hari abasanzwe bakoresha kanal plus n'abandi bakoresha star times abo bose turakeneye yuko bashobora kubona imboneshakure yacu hanyuma rero buke buke rero abatashikirwa n'amasanamu turiko turatanga uno munsi atenyenye gatoyi turazi ko yatenyenye kuva kera bari babidusabye kuva kera ko dushinga eh, televiziyo no munsi birakunze ejo nabo bazoshikirwa amasanamu azobashikira mu ngo zabo abashobora kubona imbonesha kure y'isanganiro bazohora batora umurongo ku nimero kanga eh, abashaka kubona televiziyo yacu bayitora ku nimero ijana na mirongo itatu na kabiri muri Star Times nihagera ko duhindura canke tukaronka uwundi murongo tuzosubira tubibamenyeshe hari ubukene bw'abakozi bafise ubu bushobozi bukwiye ibyo byashyikirijwe kuri uyu munsi wa gatatu n’urongoye ihuriro ya mabanki yo muri Afrika igihe hari ko hashyikirizwa igitabo kivuga intambamyi zihanze amabanki ya Afrika, bise banki africaine Le Grand défis mu rurimi rw'igifaransa silver bankimbaga akamenyesha ko bama batunganya manama n'abahinga bo muri icyo gisata kugira batorere inyishu izo ntambamye tumukurikire ari kuri mikoro ya moyize misago amabanki nk'uko mubizi ni amashyirahamwe adasa n'ayandi amashyirahamwe agejwe gushyirahamwe mutahe umugabo akaba ategerezwa kuronka uburyo bukwiye kugira ngo bushobore gufasha guteza imbere imigambi y'abantu muga cyane cyane igateza imbere imigambi y'igihugu amabanki rero ategerezwa kuja hamwe kugira ngo yitunganye ari uburyo bukwiye dusanga muri afurika ingorane tubwira kubera amabanki yacu usanga ari mato mato cyane bigorana n'ingana dushobora gukorana n'amabanki yo hanze kuko babona yuko ata buryo bwinshi tubazanira iyo tugiye hamwe rero murabizi turashobora kungurana ubwenge kandi tukongurana n'uburyo kugira ngo dushobore guteza imbere imigambi y'Igihugu n'ingano dushobora gukorana n'ayandi mabanki bahanze hariho n'ibindi byinshi biterwa n'uko abakozi turonka nabo nyine bataba baronse ngira ngo inyigisho zikwiye zisa n'uko tubikeneye bagashoboye turafite ibibazo muri afurika kubera ubu ibintu biko bitera imbere dutegerezwa kuja mu buhinga bushasha ivyo rero byose bigatuma dutegerezwa kuronka uburyo bukwiye akenshi turabonana tugahura tukabanza kuvugana intumbero n'ingena twagenda turabigikokora kugira ngo amateka aze gusohoka aze gusohoka afasha ibikorwa by'amabanki kandi byorohereza abanywanyi b'amabanki ibindi two turakora ni mwe n'ibi byo kuzana abantu bafite ubwo buhinga bakaruhariwe bakagaragaza natwe kubitwigisha ibyo twoba tutarashika ko kugira ngo dushobore gukora tuzi intumbero inkuru rero iri mu gisata cy'ubutunzi ntabwo ari amabanki yo mu gisata cy'ubutunzi nk'uko natanguye ndabivuga haribonekeza ubukene bw'amazi mu makaritsiye amwamwe agize zone rubirizi muri komine mutimbuzi bamwe mu banyagihugu baganira na Radio isanganiro bavuga ko bikora ku mazi y'uruzi nyakiziba cyangwa karombo kugira ngo bashobore guteka cyangwa kumesa n'ahari mabi uwurongoye zone rubirizi aremeza iryo kena ry'amazi ukuri turakomerewe kubw'amazi koza ivyombo guteka kumesura impuzu z'abana tumesuza ya karombo bazinduka barasukamwo imicafu ibiki turapfa kuvoma tuka atekesha ikibazo rero amazi yaciye akama ntayo ubu rero tuvoma mu rubirizi canke ku muzindo iyo yakamye mu rubirizi ayo gutekayo n'ibiziba n'inzoka zatwise abo banyagihugu rero mu gihe bipfuza amazi meza ngo bafate urugendo rurerure bigatuma baruha ngo hari n'igihe bishika abantu bakagwana kubera ubwishi bw'abantu barondera amazi bahurira ku bine imwe uhurira n'abantu bisinzi kenga yose muhurirayo ni ukuri hari aho ugenda kuva amasaha kumi nk'ubu hose ukaba utaravayo ni ukunigana utagira inguvu hari igihe usanga hariko harakora igipfunsi ku bw'amazi nk'ubu ngiye kuvoma aho bita mu rubirizi kure namashikino amashikino narushe cyane bivanye n'uko kuntu nyine atamazi ngaha twebwe dufise ubwo bukene bw'amazi rero buvugwa muri ako karere buremezwa n'abajeje intwaro jamari nayishakiye arongoye zone rubirizi nibyo ibyo bice birahari bitewe n'amasoko amwe amwe atorosha iyo amazi azanana usanga bigoye kandi usanga amasoko ari kure kugira ngo adushikire muri ibyo bice bimwe bimwe nk'imitumba tenga rokari na tenga gahwama isoko usanga riva ku muberure mu gihe isoko rero rizana amazi make biragoye kugira ngo adushikire kugira ngo natwe tuyakoreshe nubwo biri uko rero hari bamwe mu banyagihugu biyungunganije barariha amakonte bitandukanye nuko byari ubwa mbere ubu akamwagiriza ibijyanye no kunyuruza amatungo rusange amanza yipfuza ko yokwisigura ariko matata ponyowe asaba ko yokwitaba mu biro by'inama nkenguzamateka ku munsi wa mbere uza akemera ariko ko